بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين رسول ربي صلى الله عليه وسلم إيغا جري جهانتي أمنتي يا رسول وانا تتنيام كفنا بينيتنين أمتك إن اللي اتيامنا جتتنين beellama seenteefiin booda guyyaan hin taa'u ima deema haga waggaa kudhanii lammaffaa ergama rasuula rabbii irraa yeroon hajjii gahutti warri jahan waggaa kudha tokko keessa amanan kun gaafa waggaa kudhanii lammaffaa kana nama jahaa akka ofii dabalatanii nama kudhanii lama tahaniitiin rasuula rabbii simachuudhaaf dhufan yoo uf deebinee amal huznii fi waggaa isaan booda jiru kudha tokkoo fi kurnaffaa laallu ummanni islaamaa fuuldurri isii akka hamaa tahe irraa agarra waggoota dheeraa malee lafaayyuun kaatu jecha irraa hubanna waan rasuulli rabbii tayan yoo laallu aamal huzniin faa jechuun waggaa kudhanii fi waggaa kudhan tokkoffaa yoo laallu ummanni islaamaa ol kaatee lafaa mootummaa ijaaratteetiniin ufiin uf bulchitii namattuu hin dhagahamu hin yaadamuuyyu haa ta'u malee namoonni gabaabduun khazraj jirra taate rasuula rabbiitti amanuudhaan waggaa lama keessatti achiin booda muslimtootaaf bootaan gadi dhaabatan mootummaan isaanii ijaaramte. Tumsi rabbii kennaa kun kaluudhaa bara. Haguma feete jidduu keetii fi jidduu aduwwii keetii addaan fageenye illee jiraatu. Wanni sirra jiru maalinni ati karaa gaarii irra deemuudha. Karaan gaariin eessa yoo jenne tariiqa rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf seenaa wayita qaraanu waan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam hojjate hojjechuudhaaf jenneetiniin yeroo hedduu irraa dubbanne jechuu duuba rasuli rabbii sallallahu alaihi wasallam namoota kudhanii lamaa kana warra islaamaheetiniin barraa isaanitti dhufe kana wajjin taa'an namni kudhanii khazrajirraayyi namni lamaa oowsirraayyi jara kana wajjin haasawa cimaa jalqaban rasuulle haasawiin isaan haasawan kuni seenaa ummata islaamaa keessatti maal jechuudhaan beekame beeycatul caqabati ulaa jechaan beekame beeycatul caqabati ulaa maaliif jennaan wanni beeycatul caqabaa jedamteef bootaan itti beellama walii galan kuni bakka caqabaa jedhamtu biratti tarba wahii biratti ulaa yookaan ta duraa maaliif jedhamte ahadii duraa jechuu ahadii duraa maaliif jedhamte jennaan ta biroottu ganaa dhufuu hedaa waggaa tokkoon booda beeycaan lamaffaa ahadiin lammaffaadha duuba rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam muslimtoota yasriba irraa dhufan kudha lamaa kanaan waliigaltee uumaniit garuu naatumsa na gargaaraa waraanaan na bira dhaabadhaa hin jenneen akka banii sheybaanii fi banii caamirii fi nama biroo gaafatan san na gargaaraa naatumsaan jenneen rasuuli maaliif jennaan Amriin yookaan murteen jara kudhanii lamaa kana harkan jirure Yasriba keessatti. Jara kanallee waan isaan hin dandeenye itti fe'uun fedhan rasuulli bara amala namaallee namaa beekanii rasuulli. Nama yaada namaa namaa beeku, nama rakkoo namaa beeku rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Nama gahee namaatiif dandeettii isaallee beeku. Nama nama cinquumi jechuu. Odoo isaan na atumsaa jedhaniinillee jarri of duuban jettu garuu rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam jara kana cinquu hin feene. Amriin waan harka jaraa hin jirreef. yasriba keessatti ummata gurguddaa biraattu hafe. kanuma wajjiinuu rasuli rabbii tarbiyaa isaan godhaa jira. Isaan guddisaa jira. Akkaataa isaan itti diina islaam kana yaada isaa fulduratti baatan. Onnee isaanii keessatti gadi dhaabaa jiran jechuu. Lakkoofsi muslimaallee karaa isaaniitiin akka eda'amu yasribaan keessatti barbaadan rasuulli. Haga yookaan barbaadamu ama rasuulli rabbii barbaadan haga namni gahutti. Islaamummaa irraa deebisuuf ga'een isaan qaban kun isaanii haala haga mijaahutti rasuulli rabbii isaan cinquun feene jechuu. Akkanumaan deemaati dhumaan hin taatu. Diinaan islaam kun diinaa bareedaa jechuudha. Diinaa laafaa kan waliin cinqine. Duuba haasoyni rasuulli rabbii faa haasawan kun jara kanaan beekatul caqabaa yookaan ahadii irratti walii godhan kun haasawa babbareedaadha عبادة بن الصامت نمني جرمو سينا أهدي كنانو هاسهي جرا إنين كوني ورا بيئة العقبة الأولى كنا كيس جرو الراج تاريخ إسلاما كيسة تجمتو لجنة ميري مال جرى عبادان كوني أني ورا بيئة العقبة كنا دو في الراته جرا نما قرآني لما نتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أهدي قوني جرا maal irratti ahadii goonee yoo jette lola hin lollaa miti. Deemneetniin karaa rabbii keessatti dhumnaa miti. wanti isaan ahadii irratti godhan gaafa kana. Maal inni inni tokkoffaan rabbii guddaatti sharra kuu Rabbitti waama kuu dhabu. Lammaffaan hatuu dhabu. Sadaffaan zinaa godhuu dhabu. Afraffaan ijoollee teenna ajjeesuu dhabuu. shanaffaan kijibneetiniin namarratti badii dalaguu dhabu jahaffaan rasuula rabbii waan inni nu eemare waan gaarii keessatti isa diduu dhabu waan kanniin jechuu ka sahaabaan dalaguu qaban yoo isaan waajahan kana hojjatan hoo mindaan isaanii maal inni himaniifi jira rasuulli من ده كان يو إنه وأنا ما جن كان يو جود تاني تنين هجة جنة ربي أرجع تنجرني يو غشي اتهجة بل ستوان كنا ملتيران يو غرتني فيدم تن ربي توان قر إسين قر آه يو في إسين أج إسين عذبا يو في إسين أرار مجرني رسول ربي حكمة رسول أميلان عذابت إسين درب إن جنن ربي يوفى الاسن عذب يوفى الاسن يارار مجرد يعني مرتي نمت كنون انت ويا جبا دنيا رد سبحان الله رسول ربي تيو اقن جرد نم نبرو اقم نم مرت مرتي تكافرة ومنافيك كن قنا جرد نم مرت مرتي سن دور قارة يوه جين هجساء سقود امالي بيلم نكوني بيلم كما نمت الفاتيتين لفعن نمت هومتي اقما بينك اقما اقر ركنا لكن كيسي ساقرو ديرارا keessi isaa gadi fagoodha ma'anaan isaa. Akkamitti yoo jenne jaarmaya akkaataa uummanni islaamaa irratti bulu lafa kaahame jechuudha. Mustaqballi yookaan fuuldurri uummata islaamaa akkam akka ta'uu namni islaamummaa kanaan dhaabatullee namni islaamummaa ceekuu irratti baatullee akkamitti akka jiraatu lafa nuu kaaha jechuudha. Awwalli wanni وليقلت كان كيس جرو ما إني ربتي وشرك ربو عقيدة صحيحة جتشو أمر ربي درا أمر بتوك كل ده برسو ربو كان بيكون أولت يوكا متى دريتي إسان رت درك أمري وليقلت لما تاتي في كسدفة في كأفرفة في كشنفة أكو ما إيه وان إني دبت ميف مالي في أخلاق نيومة إسلامها أخلاق بريدة تهوفي صدرك الآن تكجراتني فيه ummanni takka ka ittiin guddattu akhlaaqni isaanii yoo guddate akhlaaqa bareedaa yoo qabaate yoo akhlaaqni isaanii yarate hoo wanni martuu hin bada yoo kama sirbaa kama daansii kama ani badeetii fi kama gartee wannoo ka ta'u taate hoo beeraa dhiiraan walumaa dacha'aniitiniin daansimaa fi sirbumaa fi kaan oofaniitiniin zinamaa fi shiishaa walit dacha'aniitiniin kanuma yoo oofan ummanni sun hin baddi bara aduwwiin baraa uummata kana akkaataa itti balleessu argitanii shiishaa fi maalii kana dhugee wal maddachaa iba sirba dhalaa fi dhiiraan subhaanallah yaa obboleeyyan islaamaa waa'ee kanarraa of eegaa yaa ilmaan oromoo yaa ijoollee dubaraa yaa ilmaan dhiiraa warri waan oromoon hin beeyne seenaa isii keessatti hin hojjanne walit dachaatanii hojjattan hattaa mee tarabboo maatuu dhiisaa tanama namoo maatiifuu maaluma jettan yoo dhiiraa fi dhalaa walitti dachaatanii kana wajjin macsiyaan rabbii ka birootu guddaa odoo tahu waan haraamaa nyaattanii dhuydanii walitti deebitanii sirbitanii kanuma wajjiinuyyuu intarneetiin addunyaa irratti uf facaaftan maaluma himuu heddan guyyaa baruu rabbii keessanitti nun saalfachiisinaa saalfanne wallaahi alcaziim rabbi rahmata isinii haa godhu rabbiin guddaan nama badii dalagee hin araarama illa mujaahiruuna jedhan warra of himu malee jedhan warra of himu jechuun waan akkanaa dalag jedhee of himu of himuun intarneetii irratti uf facaasu olii hin jira hin jiru kanaaf rasuulli rabbi jara kana wayta itti haasawan akhlaaqa bareedaa itti haasawan jechuu akhlaaqni sun maani zinaa hojjechuu dhabu hatuu dhabu yoo addunyaan ta'e hin hatamin nagayaan jiraatta yoo zinaan hin hojjetamin ilmi abbaa qofaa dhalata walitti hin laaqamu jechuu ilmi ilmi zinaa kamiyyuu addaan wallaalame ka abbaati moo ka namicha zinaa hojjeteeti moo kamiinuu addaan wallaalama baniin aadam eegasi hin jallatti ilmaan sitti jallatti eegasi ilmi gartee zinaan dhalate abbaa fi haadhaallee hin qajeelu sabaallee homaan godhu biyya mootummaa biyyuma ofiillee homaan godhu jechuu gaduma oofa kun jazbaadha yaa rabbi nuti si dhiifa manaa godha kanaaf rasuulli rabbii waa'ee akhlaaqa bareedaa kana itti hojjetan jechuu kadhumaa ammoo murtiin rasuulli rabbii ummata kana waliin murteeffatan ka jahaffaa maa inni akkaan yaachisaadha. Maal inni suni nadiduu dhabuu jedhan waan gaarii keessatti. Waan gaarii keessatti nadiduu dhabuu jechuun kun waa lama nuu hima. Tokkoffaan rasuula rabbi'ee jechuu isa diduu dhabuu. Lammaffaan karaan itti rasuula rabbi'ee jennu sun ammoo waan gaarii irratti. Yoo akkana waan gaarii irratti yoo jennu rasuula rabbi hooma gaariitti nama ee maraniimi? Ee. beekamaadha waanuma gaariidha laakiin maaliif waan gaarii irratti waan isin eemare eena jedhaanan didinaa jedharree rasuulli rabbi karaa namaa kaayaa nama isaaniin booda dhufuuf nama bakka isaanii kana bu'eetinin ummata islaamaa tajaajilu waan gaarii keessatti jechuu waan hamaatti yoo inni nama eemare qeebaluu dhabu rabbiin diduu rabbi irratti mataa jabaachuu kanatti yoo inni nama eemare een jedhan waan gaarii keessatti yoo waan namaa tolu waan sabaa tolu waan biyyaa tolu waan ummata nama rabbi uume hundaa tolu hin didan jechuu laa xaacata limakluuqin fi macsiyati ilkhaaliq qaacidaa cimtuudha ummata islaama ijaaruudhaaf kuni inshaa allah mindaa warri beellama rasuula rabbiitii gale kun argate darsii dhufturratti wajjiin dubbanna wassalaamu alaykum warahmatullah